the Gospel of John, and we will finish it today. Miért van az, hogy van egy utolsó 21. fejezet is a János evangélium a végén? Why is it there that uh, there is a, a chapter 21 at the end of the Gospel? 20 fejezetes lenne a János. Because otherwise the Gospel would be only 20 chapters long. Uh, az is logikus lenne, hiszen ott történt meg a feltámadás, az evangéliumnak vége van it would be logical because that is when uh, the resurrection happened. De János hozzáír még egy fejezetet. But John writes one more chapter. És ez a fejezet Péterről szól. And this chapter is about Peter. Péter helyreállításáról. The restoration of Peter. Ha nem lenne ez a fejezet az igében, nem értenénk, hogy hogy kapcsolódik az evangélium az, az abcselhez, hogy mi történt Péterrel időközben if we didn't have this chapter, we wouldn't understand what happened between the Gospels and Acts and what happened to Peter. Ha nem lenne ez a fejezet az igében, nem értenénk igazán, hogy milyen is nem vigasztalása, és hogy állít helyre valakit Isten a bűnéből. If we didn't have this chapter, we wouldn't understand uh, uh, how God comforts, and we wouldn't understand uh, hogy állít helyre how, how does he restore someone from his sin? Péter um, emlékeztek, elment halászni a tanítványokkal, és nem fogtak semmit. Remember that Peter went uh, fishing with his uh, friend, and they caught nothing. És utána Jézus megjelenik, és megtelnek a hálók hallal. And then Jesus appears, and uh, the nets are full of fish. És eljutatja Jézus Pétert újra arra helyre, ahol már egyszer volt, a Lukács 5-ben olvastuk, amikor a szemei Jézuson vannak. And Peter comes to a place where he has already been in Luke chapter 5, where uh, his eyes are on Jesus. Péter újra emlékszik, hogy ő egy gyenge edény. Peter remembers again that he is a weak vessel. És emlékszik arra, hogy Istennek nagy a kegyelme and he remembers that uh, the grace of God is great. Ez történik, amikor nem magunkra nézünk, hanem Istenre nézünk. This is what happens when we don't look at ourselves, but we look to God. Ez az a hely, ahol Isten tud minket formálni. This is a place where God can shape us. Péter nyilvánosan megtagadta az Urat háromszor. Uh, Peter denied uh, the Lord three times. És ebben a fejezetben látjuk, hogy Jézus nyilvánosan helyreállítja őt. He denied him publicly, and here we see that Jesus restores him publicly. Három kérdést tettek fel Péternek, és a háromszor tagadott. Peter was asked asked uh, three questions, and he denied uh, three times. Megtörtént. It happened. Nem tudta Péter visszacsinálni. And he couldn't change it. Nem lehetett az a megoldás, hogy Jézus tekintsük úgy, mintha meg se történt volna. And uh, it could not have been uh, if something uh, didn't happen. Istenen nincsenek ilyenek, hogy mi lett volna, ha. Because there is no such thing with God like um, what if. De mi lesz most? Mi lesz most tovább Péterre? Mi történik vele? But, but what happens uh, with Peter after this? Péter ott volt, amikor Jézus ezt mondta Máté 10-ben. Uh, Peter was there when uh, Jesus said the following in Matthew chapter 10. 32. ige vers. Verse uh, 32. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyi atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. Uh, but whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. És mégis azt látjuk, hogy Jézus kinyúl Péter felé. And still we see that uh, Jesus reaches out to Peter. Negyedszer látjuk azt, hogy Jézus személyesen hívja Pétert, hogy gyere és kövess engem. It is the fourth time that Jesus calls Peter uh, uh, so that he would follow Én föladtam volna Péterre. Ez reménytelen ez a Péter. I would have uh, given it up with Peter. Én már rég magammal kapcsolatban is feladtam volna, Isten, hagyjuk ezt, nem megy. And I would have given it up concerning myself. De It's not working nagy az ember hűtlensége, de még nagyobb Isten hűsége. But great is the unfaithfulness of man, but uh, greater is the faithfulness of God. Jézus azt mondja Péternek, hogy gyere, egyél velem. And Jesus tells Peter uh, to eat with him. 15. verstől olvasom tovább a 21. fejezetet. We read from verse 15 uh, in chapter 21. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz -e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, Do you, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Miután ettek. After they had eaten. Jézus megetette őket. Jesus gave them food. Együtt ettek. They ate together. Ebben közösségük volt. And they had fellowship in this. És utána jöttek a kérdések. And then the questions came. Emlékeztek, amikor Péter felismerte, hogy Jézus áll a parton, bevetette magát a vízbe, és elkezdett kifelé úszni. Do you, rem do you remember when Peter realized that uh, Jesus was on the shore, he jumped into the water and he started to swim towards Jesus. Nem akkor kérdezte meg Jézus, hogy Péter szeretsz -e engem. And Jesus didn't ask him then uh, if he loved him. Péter azt mondta, hogy persze, hogy szeretlek, bármit megteszek érted. Peter uh, would have said that, yes, I love you, I, I could do anything for you. Most Péter újra lenyugszik. Now uh, Peter is settled down és again. nem az érzelmeiből fog válaszolni Jézusnak. And he will not answer out of his emotions. Jézus nem az Péter érzéseiből várt választ. Because Jesus was not looking for an answer uh, out of his uh, emotions. Jézus Péter szívére volt kíváncsi. Uh, Jesus wanted to know uh, Peter's heart. Ez nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy Jézus nem az érzéseiteket által akar vezetni titeket. And it's important for you to know that Jesus doesn't want to lead you uh, uh, by your emotions. És föltesz az Úr egy kérdést Péternek. And uh, Jesus ask, asks a question. Tudjátok, uh, amikor Isten kérdez valamit, akkor elég könnyen feltételezhetjük, hogy Isten már tudja a választ when God asks something, we can assume that he already knows the answer. Isten mindent tud. God knows everything. Amikor az édenkertben megkérdezte, hogy hol vagy Ádám, akkor nem azért kérdezte, mert nem tudta, hogy Ádám hol van. In the Garden of Eden, when he asked, where, where are you, Adam? He didn't ask because he did not know where he was. Ádámnak akart megmutatni valamit. He wanted to show something. És itt is, amikor látjuk, hogy Jézus kérdéseket tesz fel Péternek, tudhatjuk, hogy ő Péternek szeretne megmutatni valamit. And here when uh, Jesus asks questions, he wants to show something to Peter. És látjuk ezt a lenyűgöző beszélgetést Jézus és Péter között. Leírta nekünk a Szentlélek. And we see this amazing conversation between Peter and Jesus because the Holy Spirit has written it down. Látjuk, hogy Jézus kinyúl Péter felé. Ő kezdeményez. And we see that Jesus is uh, reaching out to Peter and he is the uh, he initiator. Háromszor tagadott Jézus, és Jézus után, háromszor tagadott Péter, és utána Jézus háromszor kérdez Pétertől. Peter denied him three times, and then Jesus asks Peter three times. És az első kérdés az volt, hogy Péter, jobban szeretsz engem, mint ezek? The first question was that uh, do you love me more than these? Kire gondolt Jézus, jobban szeretsz, mint ezek? Uh, what did Jesus think when he said these. János, aki ott állt, vagy Tamás, vagy a többi tanítvány? John or uh, Thomas or the other disciples. Vagy a halak, akiket, amiket éppen akkor fogta. Or, or the fish. Te jobban szeretsz, mint ezek. Nem tudjuk, hogy kire gondol Jézus. Do you love me more than these? We don't know what Jesus meant. De emlékezhetünk, hogy Péter mondott valami radikálisat. But we can remember that Peter said something radical. Azt mondta Jézusnak, hogy én az életemet adom, érted? he said to Jesus that I, uh, I give my life uh, for you. Ha valaki meg, meg is botránkozik én, te benned, én soha nem botránkozom meg te benned, Jézus. If someone stumbles in you, I will never stumble. Ha valaki jobban szeret, mint a többiek, Jézus, akkor az én vagyok. If someone loves you more than the others, it is me. Jézus lehet, hogy Jakab és János elhagy téged. Én soha. Uh, if, if uh, John and James leaves you, I will never leave you. Ez Péter mondta. Peter said Ezért kérdezi Jézus így. Péter, te jobban szeretsz engem, mint ezek? That's why Jesus asks Peter, do you love me more than these? Péterben volt egy hamis önigazultság. There was a false uh, self self-righteousness in Peter. És ez vezetett az ő nagy bukásához. And that lead or led uh, to his fall. Óvakodjatok attól, hogy azt higgyétek, hogy ti jobban szeretitek Jézus, mint valaki más. Uh, be aware of the uh, fact thinking, thinking that you love Jesus more than some, someone else. Óvakodj attól, hogy azt hitt, hogy lelkileg erősebb vagy, mint valaki más. And, and be aware of thinking that you are uh, uh, stronger than, some, than someone else. Óvakodj attól, hogy azt hitt, hogy odaszántabb vagy, mint az a másik be aware, thinking that uh, you are more um, um, devoted. devoted than someone else. Hogyha így is volna, akkor az kegyelemből van. And if it was so, then it is by grace. De Péter azt mondta, ha ők el is hagynak, én soha. And Peter said that if they leave you, I will never leave you. Jézus ebben a kérdésben egy érdekes szót használ. Szeretsz engem, Péter? És ott az agapé szót látjuk. Jesus uses an interesting word when he says, do you love me? And uh, here he uses the word agape. Ez az a szó, ami leírja azt a szeretetet, hogy Isten szeret minket. Agapé. This is a word that describes how God loves us. Önfeláldozó szeretet. Az a szeretet, ami odaadott mindent. A self-sacrificing love. A love that gave everything. Ez a szeretet, ami magasabb szinten áll, mint az ember szeretete. This is a kind of love that stands uh, above human love. És utána azt mondja neki Péter, igen uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. And then Peter says, uh, you know that I love you. Ez a szó itt a szeretetre nem ugyanaz. Here the word for love is not the same. Ez a phileo szó. It is the phileo. Ami a barátok közti szeretetre vonatkozik which uh, means uh, love between friends. Ez a vonzalom emberek között. This is attraction between people. Na, gondolkodtam ezen, hogy vajon miért van így, hogy Péter így válaszol vissza, hogy igen, Jézus, én kedvellek téged. Tulajdonképpen így lehetne jól fordítani. I was thinking why uh, Peter answered, uh, yes, Jesus, I like you. Ezen a helyen Péter felismerte, hogy benne nincsen ilyen agapé szeretet, nincsen többé, ezt már ő is látja. Here Peter realized that he doesn't have this agape love. És tudjátok, ez mindannyiunknak egy fontos felismerés, hogy Isten nélkül nincs bennünk agapé szeretet. And it is an important uh, thing for us to realize as well that uh, without God we do not have this uh, agape. Az iga elmondja nekünk, hogy Férjek, szeressétek a feleségeteket. The word tells us that husbands love your wives. Agapé, látok a feleségeteket. Love them with an agape love. Isten nélkül nem lehet így szeretni. But without God we cannot love this way. És utána Jézus azt mondja Péternek, hogy legeltesd az én bárányaimat. And Jesus tells Peter to feed his lambs. Ez egy folyamatos kifejezés. Folyamatosan legeltesd az én bárányaimat. This is a continuous expression. Continually feed my lamb. Jézus a pásztor, ezt tudjuk, ő mondta el a János evangéliumában. Jesus is the shepherd. That's what he said in the Gospel of John. De mégis egy feladatot ad Péternek, legeltesd az én bárányaimat. But still he gives a task to Peter to uh, feed his lamb. Figyeljétek meg, Péter feladatot kap, de nem a juhokat. Uh, Peter uh, receives the tasks, but not the Uh, sheep. Legeltesd az én juhaimat. Feed my lambs. A juhok Jézuséi. The lambs are uh, Jesus. Mindig Jézushoz tartoznak. They always belong to Jesus. De azt mondja Péternek, hogy legeltesd őket. But he tells, to, tells Peter to feed them. Vigy, vidd őket füves legelőkre. And take them to green pastures. 16. igevers. Verse 16. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz -e engem? Ő ismét így válaszolt, igen uram, te tudod, hogy szeretlek. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. Újra ez a kérdés. Péter, agapézol engem, szeretsz engem? The question is the same. Uh, do you love me? Do you love me with an agape love? A válasz ugyanaz. Jézus, te tudod, hogy én szeretlek. Én, file, én kedvellek téged. And the, the answer is the same. Uh, yes, Lord, you know that I like you. És utána Jézus mondja, őrizd az én juhaimat. Then Jesus says, tend my sheep. Ez, ez egy ez, amit Jézus mondott Péternek, ez leírja azt, amit egy pásztor csinál. Őrizd az ő juhaimat. Elég is meg az ő minden szükségletüket. Uh, the thing that uh, Jesus tells to Peter to do uh, um, shows what a shepherd does. He, he uh, satisfies the need of the lamb. Majd Jézus harmadszor is kérdez valamit Pétertől. And uh, Jesus asks something uh, from Peter uh, uh, the third time. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Simon, son of Jonah, do you love me? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Most Jézus ugyanazzal a szóval kérdez vissza, amit Péter használt. Here Jesus uses the same word what Peter used. Uram, te tudsz mindent, te tudod, hogy szeretlek téged. Lord, you know all things. You know that I love you. És Péter elszomorodik attól, hogy Jézus harmadszor is megkérdezi tőle ezt. And Peter was grieved because uh, Jesus asked him the third time. Jézus megkérdőjelezte azt, amit Péter mondott. Miért kellett harmadszor megkérdeznie? Did Jesus question, question what Peter said? Why did he ask? Én azt gondolom, hogy ez volt az emlékeztető arra, hogy, hogy Péter háromszor tagadott, Jézus háromszor kérdezett. I think this was a reminder of Peter denying Christ three times. Uram, te tudod, te ismered az én szeretetemet. Lord, you know that I love you. You know my love. Jézus tudta, hogy Péter szereti őt. Jesus knew that Peter loved him. Péternek kellett ezt látnia. But Peter had to see it. Tudjátok, nem volna bölcs így a szavakon lovagolni, hogy most agapé vagy fileó, nem megyünk ebbe túlságosan mélyen bele. I, I don't think it would be wise to deal uh, too much with the words phileo or agape. Mert ezt a, ezeket a szavakat Jézus arámul mondta, nem is görögül. És a Szentlélek írta le ezeket számunkra görög nyelven. Because Jesus said these things in Aramaic Uh, language, and the Holy Spirit wrote these in Greek. Sőt, látjuk, hogy János ezt a két szót felváltva használja. Ahogy Isten szeret minket, használja mind a kettőt, agapét, fileót. And we also see that God, uh, or John, uses these two words interchangeably uh, when he describes God's love. Ahogy Isten szereti a fiút, mind a kettőt használja. And as, uh, the, as God loves uh, the Son, He uses both words. Ahogy az emberek szeretik egymást, mind a kettőt használja. As men uh, love each other, uh, it uses both words. De harmadszor is Jézus szól Péterhez, és azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. But Jesus tells Peter the third time, feed my sheep. Péter újra a bukásra emlékszik, és ott van azon a helyen. Peter is reminded of his fall, and he is there at the place. És itt van az a hely, ahol Jézus előre mutat, hogy menjél Péter, legeltesd az én bárányaimat. And this is the place where uh, Jesus shows to him to feed his lambs. Nem egy ígéretet kell tennie Péternek, hogy Péter, soha ne tedd meg ezt még egyszer, megígéred? Peter didn't have to uh, make a promise that he will never do this again. Hanem Jézus Péter szívét akarja elkérni. But uh, Jesus is asking for Peter's heart. Jézus el akar juttatni Pétert a megtérésre. Uh, Jesus wants to lead Peter to uh, um, um re um, repentance. Azért, mert megtérés nélkül nincs helyreállás. Because without uh, repentance there is no restoration. E, ha nincs helyreállítás, nem lehet tovább menni. There is no restoration. You cannot go on. Ha nem tudsz tovább menni, nem tudod odaszállni magad Jézusnak. And if you cannot go on, you cannot devote yourself to Jesus. Jézus helyreállította Pétert. Jesus restored Peter. És ez abban is megnyilvánult, hogy teljesen megbocsájtott neki, tisztára most őt. And it was revealed in the fact that he forgave him and washed Nincsen felfrissítő, mint Isten kegyelmével így találkozni, hogy tudjuk, hogy minden bűnünket ből tisztára mosott. There is uh, no more refreshing thing Uh, uh, knowing that God uh, cleansed us from our sins. Hogyha te Isten szolgálat, a szolgálatban vagy. If you serve God and if you are in a ministry. Akkor ez kulcsfontosságú, hogy ezt tud. Then it is a key thing to know. Hogy kegyelemben jársz. That you walk in grace. Ha szolgálsz, hibákat fogsz elkövetni. If you serve, you will make mistakes. Az nem követel hibákat, aki nem csinál semmit. Uh, those who do not do anything will not uh, make mistakes. Ő azzal követel hibát, hogy nem csinál semmit. But he makes a mistake by doing nothing. Hogyha mi szolgálunk, hibákat fogunk elkövetni. If we serve, uh, we will make mistakes. Szükségünk van kegyelemre. And we need grace. Szükségünk van rá, hogy minden nap kegyelembe járjunk. And we need, and we need to walk in grace every day. És legutóbb csütörtökön volt az a alkalom, amikor Isten emlékeztetett minket, hogy térjünk meg azokból a dolgokból, amiket ki kell tennünk az életünkben. And uh, last Thursday, God reminded us of uh, repenting uh, of the things that we need to take, take out from our lives. És emlékeztünk arra, hogy Izraelnek Isten két utat adott az életet és a halál útját, és választhattak, hogy melyiket választják. And we saw that God gave two paths Uh, to Israel the path of life and the path of death, and they could choose. És a kettő között a különbség a megtérés volt. And the difference between these two paths were, was repentance. Hogy megfordulnak arról az útról, merre nem kell menniük. That they turn away from the path they shouldn't go. A Hozsás 6-ból olvastam nem olyan régen azt, hogy amikor megtért Izrael, Isten figyelmeztette őket, hogy a ti megtérésetek az ne csak egy múló szeszély legyen, ne csak egy pár napig tartson. When I read uh, the book of Hosea, uh, then uh, God told uh, Israel when it when they repented that your repentance shouldn't be or shouldn't take only for a day. Nem csak a szavakat kell elmondanod, amit tudsz, hogy jaj, sajnálom, Uram, köszönöm a kegyelmet. And you shouldn't only say, I'm sorry, Lord, and thank you for your grace. Hanem a szívben kell megváltozni. But uh, you should change in your heart. Isten nem az áldozatra vágyik, hanem a szeretetre, a szívedre. God doesn't want uh, any sacrifice, but he wants uh, your heart. És Péternek itt azt mondja, hogy őrizd és regeltesd az én juhaimat. And here he tells Peter to feed and tend his sheep. Azokat a juhaikat, juhai, juhokat, Péter, amik az enyémek. Uh, tend and feed the sheep that are mine. Tudjátok, nekem ez egy óriási bátorítás, hogy a juhok nem az enyémek. It is a very encouraging thing for me to know that the, uh, uh the sheep are not mine. Hanem ő a pásztor. But he is the shepherd. A juhok nagy pásztora, hogy a zsidó levelben olvassuk the great shepherd of uh, the lamb. Ő a fő pásztor. He is the high priest. Minden, minden bárány az övé. And every lamb belongs to him. A problémák Jézusé. The problems are of Jesus. A dicsőség Jézusé. And the glory is of Jesus. a feladat Jézusé. The tasks uh, are of Jesus. Én összeroppannék, ha minden gondotok, minden terhetek az én vállapon lenne. I would uh, uh, break uh, if all, all your problems problems would be mine. De mi pásztorunk Jézus. But our shepherd is Jesus. Az enyém is. He is mine as Én megyek well. utána. I go after ő vezet minket. And he is leading us. Én csak alpásztor vagyok. I'm an, I am only an assistant shepherd. És az, a 15. versben olvasunk egy nagyon érdekes szót a bárányra. in verse uh, 15 we read an interesting word for ezt, lamb. Ezt az igen nem sokszor használja, fejezi ki, ez arra vonatkozik, egy pici bárányt jelent, egy pici bari. Uh, this word is not used very often, but it it it means a, uh, a um, puppy lamb or a small lamb or pici Small lamb. És little lamb. Isten feladatot ad Péternek, hogy akár a kicsik, akár a nagyok, vezesd őket, legeltesd őket. Mind a fiatal, mind az idős hívőknek erre van szükségük. And Jesus tells him to lead uh, the old ones and the young ones, because that's what they need. Péter feladata az, hogy szolgáljon. The task of Peter is to serve. Péter, ha engem szeret, szolgálj másoknak. Peter, if you love others, serve me. Figyeljetek, ez nekünk is szól Hogyha szerettek engem, mondja Jézus, szolgáljatok másoknak. And it is for us as well, that if you love me, serve others. Azzal tudlak én a legtöbbet szolgálni titeket, hogyha én szeretem Jézus Krisztust. Uh, if I love Jesus, then I can serve you the best way. Ha szeretem Jézust, akkor szeretni foglak titeket is. If I love Jesus, I will love you. Így motivál Jézus. This is how Jesus motivates. Mondhatnánk Jézusnak, hogy Jézus, de hát a bárányai, néz rájuk, milyen makacsok. But we could say to Jesus that look at your lambs, how stubborn they are. Tamás, szeretsz engem? Thomas, do you love me? Téged szeretlek, Jézus. I love you. Akkor tedd meg értem. Then please do this for me. Szeresd őket. Love them as well. Jaj, Uram, de hát ők nem szeretetle méltók. Oh, but they are not worthy of my love. Én az vagyok, Tamás. Uh, am I worthy? Igen, Uram, te az vagy. Yes, you are, Lord. Akkor ezért szeresd őket. Okay, so that's why you should love them. Így motivál minket Isten. That's how God motivates us. Hogyha az a motivációd, hogy Isten szeretet sokkal többet meg tudsz tenni. If your motivation is the way you love uh, Jesus, you can do more. Isten iránt érzett szeretetet fog téged olyan dolgokra vinni, amit magadtól nem tudnál megtenni. Because your love toward God will lead you to do things that you would never Isten nem nehéz szeretni. It's not hard to love God. Ő előbb szeretett minket. Because he loved us before. És ő szeret minket mindvégig. And he will love us uh, forever. Péter élete nem volt könnyű. Peter didn't have an easy life. Péter sokat szenvedett. And he suffered a lot. Ebben az időben viszont azt látjuk, hogy a nyomás alatt elbukott még. And here we see that uh, he fall or fell under pressure. Amikor ott volt az a kis szolgáló lány, akkor megtagadta Jézus neki. When uh, there was that servant girl, he denied Christ. Mi is így jártunk volna. We would have done the same. És akkor erre azt mondja, Tamás, én biztos, hogy nem árultam volna el Jézust a helyében. And then you may say that uh, at if I were him, I would never deny Na, Christ. benned is lakik Péter. But you have a Peter in you de, as well. De én tényleg nem. Én biztos nem csináltam volna meg. But really, I would not have done it. Több Péter lakik benned, mint gondolnád. There is more Peter in you than you would think. Ez, ezen munkálkodik Jézus, hogy ezt a péteri természetet átformálja benned. Jesus is working so that he could uh, change this uh, Peter attitude in us. 18. vers. Verse 18. Bizony-bizony mondom néktek, amikor fiatal, bizony-bizony mondom néked, amikor fiatal voltál, felöveszted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you, and carry you where you don't wish. Bizony, bizony. Most assuredly. Így kezdi Jézus, amikor valami nagyon fontosat mond. This is how Jesus starts when he says something important. Amikor fiatal voltál, Péter, azt csináltál, amit akartál. Oda mentél, ahol akartál. When you were young, you did what you wanted to, and you went wherever you wanted Érdekes, amikor én eh, általános iskolás voltam, meg középiskolás, mindig felnőtt akartam lenni. When I was uh, in primary school, I always wanted to be an, an adult. Mindig úgy néztem a felnőttekre, hogy ők tényleg azt csinálják, amit akarnak. And I thought of adults that they do whatever they want Nem kell iskolába járniuk. They don't have to go to school. Most, hogy felnőtt vagyok, most azt szeretném, hogy gyerek legyek. Now that I am an adult, I want to be a child. Most, hogy felnőtt vagyok, sokkal kevésbé teszem azt, amit szeretnék. Because now, as an adult person, I don't do what I want to. Most, hogy megöregettem. now that I grew old, Ö, sokkal több felelősségem van. I have more responsibilities. És lelki téren ugyanez igaz. And it is uh, uh, the same for uh, spiritual. Hogy valaki lelkileg fiatal, az az szerint él, ami éppen a kedvében jár. If someone Vagy a, ami a kedvének tetszik. Young in a spiritual way, then he does what he likes. De a lelki érettségünket kifejezhetjük abban, hogy, hogy alárendeljük magunkat Jézusnak. But our spiritual maturity is shown in a way that we surrender to Jesus. Hogy nem azt tesszük, ami az éppen kedvünk van. And we don't do what we want to. Nem azt tesszük, ami éppen tetszik. And we don't do what we like. Hanem azt tesszük, ami neki tetszik. But we do what he likes. Ez az lelki érettség. This is spiritual maturity. Ebben mindannyian növekedhetünk, mindannyian öregedhetünk. We can all grow in this and grow old in this. Arra akar vezetni minket Jézus, hogy készek legyünk meghalni saját magunk számára. Jesus wants to uh, lead us to a place where we can die to ourselves. Aki kész meghalni önmaga számára, az kész élni Jézus számára. If someone is ready to die, die for himself, he's ready to live for Jesus. Az ilyen ember tudja használni Jézus. This person can be used by Jesus. Hála az Úrnak, hogy ő mindannyiunkat tud használni. Thank God that he can use every one of us. Nélküle semmit nem tudunk tenni. we can do nothing uh, without him. De vele mindenre megvan az erőnk Krisztusban. But uh, with him we have the strength to do all. A római levélben írta Pál, hogy, hogy uh, legyetek élő és szent áldozatok. In uh, the book of Romans, Paul wrote that may you be uh, a living and a holy sacrifice. Az áldozatokat holtan tették fel az oltára, nem? The sacrifices were usually put on uh, the altar uh, dead. És itt Péter azt mondja, hogy legyetek élő áldozatok. But uh, here uh, oh, bocsánat, Pál azt mondja, hogy legyetek élő áldozatok. But Paul says that may you be a living sacrifice. Hogy az életetek olyan legyen, hogy meghaltok önmagatok számára. That your life would be a life when, where you die for yourself. 19. vers. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halála dicsíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. This he spoke, signifying by what dead death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Te mit tennél, ha Jézus elárulna neked, hogy milyen halállal fogsz meghalni? What would you do if Jesus uh, uh, told you how will you die? És nem ágyban párnák közt and not in bed among pillows. Péter, neked egy nehéz halálod lesz. Peter, you will have a hard, hard death. És utána azt mondja Péternek, hogy Péter, gyere és kövess engem. And he tells him to follow him. Néró volt a császár, amikor Péter szolgálta az urat, és Néró gyűlölte a keresztényeket. When Peter was serving the Lord, uh, Nero was the Caesar, and he hated Christians. Amikor Nero elfogta Pétert, akkor keresztre feszítette. When uh, Nero uh, um, uh, captured Peter, he crucified him. És Péter kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, hogy ne úgy halljon meg, ahogy a mesterem, nem méltó rá. And for Peter's request, he was crucified upside down because he didn't want to die in a way Jesus. Micsoda tragédia. What a tragedy. De mégis itt a 19. vers azt mondja, hogy tud, hogy milyen halállal dicsőíted meg az Istent. But still verse 19 says that uh, so that you would know in what death uh, will you glorify God. Péter halálával megdicsőítette Istent. Uh, Peter glorified God by his death. Hogyha valaki Istenben bízik, miközben nehézségeken megy át, Istent dicsőíti meg. If someone uh, is trusting in God while he is going through hard times, he glorifies God. És ebben megnyilvánul Isten nagy kegyelme. And the great uh, grace of God is revealed. Isten nem látta előre, hogy mi fog történni Péterrel? Did not God see uh, what will happen to Peter? Nem tudta volna megmenteni a sok szenvedéstől és a kereszt haláltól. Couldn't he uh, uh, um, save him from suffer, suffering? És a kereszt halált. And from dying on the cross? Megtehette volna, de megengedte, hogy ez így történjen. He could have done it, but he let it happen. És megadta a kegyelmet Péternek ahhoz, hogy átmenjen mindezeken. And he gave the grace to Peter so that he could endure. Mindazokban ma Isten helyez téged, Isten megadja a kegyelmet, hogy menj azokban az időkben, menj azokon a napokon. Wherever God places you today, he gives you the, uh, the grace to go through. Péter sokat szenvedett. Peter suffered a lot. Ezért tudta megírni az első Péter levelét, ami egy levél egy szenvedő gyülekezetnek. That's why he could uh, write uh, uh, the first letter uh, of Peter, because that is for a suffering church. Arról szól, hogy milyen reménységünk van Krisztusban. It talks about uh, our grace in Christ. Arról szól, hogy hogy tisztít meg minket a megpróbáltatás. It talks about how trials uh, uh, clean, cleans us. Ez a levél évszázadokig nyújtott vigasztalást a szenvedő keresztényeknek this letter uh, uh, gave comfort for many years to the suffering church. Senki nem tud úgy vigasztalni, mint aki átment ugyanazon a dolgon, amiben a másikat meg akarja vigasztalni. No one can comfort in a way uh, Senki nem tud úgy vigasztalni mást, mint ha már ő nem ment át előtte azon, amin a másik. No one can comfort someone else uh, only if he went through the same thing. Péter nem tudott volna ilyen levelet írni, ha maga nem szenved ennyit. Peter could not have written a letter like this if he didn't suffer. Isten megdicsőíti ez. Uh, God is glorified through this. Hogyha bízol ma mindabban, amiben állsz, akkor Isten megdicsőül ebben. If you trust uh, in what you stand today, then you will, uh, then God will be glorified. És Péter, ahogy Péternek szólt, ha is hozzánk szól, hogy kövessetek engem. And as he, as Jesus uh, spoke to Peter, he speaks to us today. És végre Péter ezután élete végéig követni fogja Jézust. And finally, from this point on, uh, Peter will follow uh, Jesus uh, in his life. A fejezet elején Péter még egy halász. Uh, at the beginning of this chapter, uh, Peter is a fisherman. A fejezet végén Péter egy pásztor. And at the end of the chapter, Peter is a shepherd. Kövess engem, Péter. Follow me, Peter. Kövess engem folyamatosan. Follow me continuously. Mindaz leszel, aminek Isten tervezett téged, ha követed Jézust. You will be the person God planned uh, you to be if you follow him. 20. vers. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt kebelére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Then Peter, turning around, saw, saw the disciple whom Jesus loved following, who also had leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? Péter megfordul. Peter turned around. És látja, hogy János követi őket. And he saw that John was following them. Nem lenne olyan uh, teljes, hogy Péter megfordul, de ennek van egy kulcs mondani valója számunkra. It uh, wouldn't be uh, an, a significant thing that Peter turned around, but it has to say something to us. Péter levette a szemét Jézusra. Peter uh, took his eyes of Jesus. Péter, kövess engem. Peter, follow me. Hogy lehet valakit követni, ha nem ránézel? How can you follow something if you don't look uh, to that person? Hogy tudnád Jézus követni, ha nem Jézusra nézel? How can you follow Jesus if you don't look at him? Tartsd rajta a szemed. Uh, keep your eyes on him. És Péter megkérdezi, hát ezzel mi lesz? Mi lesz ezzel a Jánossal? And uh, he asked what is going to happen to John. Péter nem Jézusra nézett, hanem egy másik emberre, egy másik tanítványra. Peter didn't look to Jesus, but he looked to another disciple. Előfordul, hogy bármi elkapja a tekintetünket, valamit éppen nem értünk, van egy kérdésünk. It, sometimes it happens that uh, there are things we don't understand. Vagy a Biblia nem, nem világos nekünk. Mit akarsz mondani, Uram? And the Bible is not clear for us, and we ask, what do you want to say, Lord. Ne állj meg, kövess Jézust. Don't stop, but follow Jesus. És Jézus azt mondja Péternek, utána azt olvassuk. 21. vers. Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát velem mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, akkor eljövök. Mit tar- amikor eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Verse 21. Peter seeing him said to Jesus, But Lord, what about this man? Jesus said to him, If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me. Ne foglalkozz azzal, te kövess engem. Don't uh, think about that, but follow me. Jézus megfette Pétert. Uh, Jesus rebu rebuked Ez már egyszer megtörtént Péterrel, ugyanígy. It already happened. Amikor sétált Péter a viharos tengeren, lépdelt a hullámokon, when Peter was walking on the stormy sea. És utána Péter levette a szemét, és elkezd Jézusról, és elkezdte a hullámokat figyelni. Then he took his eyes off Jesus, and he looked at the waves. És abban a pillanatban süllyedni kezdett. And in that uh, moment he started to sink. Hogyha magadra nézel. If you look to yourself. Hogyha a körülményeidet nézegeted. And if you are looking uh, at your circumstances, ha mások életét figyeled, and if you look uh, at someone else's life, téged is el fog érni ez, hogy itt süllyed, süllyed, süllyed. Uh, you will think as well. És ezt mondja nekünk is Jézus, hogy ne foglalkozz ezekkel, nézd rám, kövess engem. Jesus tells us the same things, that uh, don't care about that, but follow me. Így hangzik a zsidó 12, első, első két ige verse. Uh, Hebrews uh, chapter 12, Uh, Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussunk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with the endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the, cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Elmondom nektek, hogy ez a keresztény járásos során mindig kihívás lesz. I tell you that this will be a challenge in, in, in your Christian Nem számít mennyire vagy érett lelkileg, ez mindig kihívás lesz, hogy Krisztusra néz. No, no matter how mature you are, it will be always a challenge to look to Jesus. Sokszor érzem úgy, hogy mintha elborítaná a szememet valami, nem értem, hogy, hogy mi történik, hol vagyok Jézus. Uh, sometimes something comes before my eyes and I don't understand where am I. Mint amikor leszáll a köd és nem látsz két méternél messzebbre. When there is fog and you don't see. És abban a, azokban az időkben, amikor visszatérek Isten igéhez és imádkozom, és a szememet azon tartom, amiket Isten csinál, mintha a köd felszállna. And when I go back to his word and I pray, then the fog disappears. Isten igéje visszavezet arra a helyre, amikor látok. The word of God uh, leads me back to a place where I see. Amikor azokat a dolgokat teszem, amit már Isten megmutatott, követem Jézust, akkor látok. When I do the things God already showed me, uh, then I see. Ne foglalkozz ezekkel. Kövess engem. Don't care about uh, these. Follow me. Utolsó két évege igevers. The last two verses. Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket. És tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírták, egy, egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. This is the disciple who testifies of these things and brought these things that and we know that his testimony is true. And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. János apostol ennek az evangéliumnak a szerzője. Uh, uh, John is the author of this book. És ő nem túlzott, amikor ezt leírta. And he didn't say uh, more than uh, he wrote down. Hogyha minden dolgot leírtak volna, amit Jézus tett, nem férne bele a könyvekbe. Azok a könyvek nem férnének el a világon. If uh, all the things that Jesus uh, did would be uh, written down, then it, the, the world itself could not contain. Tudjátok, mit mond ezzel nekünk? Do you know what it tells us? Hogy egyikünk sem ismeri Jézust teljesen that none of us know Jesus completely. Bár mennyi ideje is járunk Jézussal, még csak az elején vagyunk az útnak. No matter how long we are walking with him, we are at the uh, beginning of our path. Még ha 50 éve is ismerjük őt, akkor is annyi minden van még, amit meg tud nekünk mutatni. If we know him uh, for 50 years, then still we, there are many things he can show. Mindannyiunknak szó lesz, kövessetek engem szorosan it, it, uh, it is for uh, everyone to follow him. Ez az evangélium azért iratott meg, hogy mi higgyünk Jézusban, hogy ő az Isten fia. This gospel was written so that we would believe that Jesus is the Son of God. Hogyha Péter és János akkor nem döntötték volna el, hogy bíznak Jézusban, akkor lehet, hogy egy sikeres halászüzletük lett volna a Galilai tengernél. If Peter and John didn't decide uh, to trust in God, they may have had uh, a successful fishing business. De soha nem hallottunk volna róluk. But we would never uh, heard about them. De Péter és János odatta az életét Jézusnak. But uh, Peter and John gave uh, their lives to Jesus. Követték őt. And they followed him. Mindazok lettek, amire Isten szánta őket. And they became uh, the man Jesus uh, wanted them to. És a mennyből úgy néznek erre, hogy Uram, köszönöm, hogy használtál minket. And in heaven, they look back and say that, thank you Lord, that you used us. Isten ilyen embereket keres, akik odaadják magukat neki. Uh, God is looking for people who uh, uh, who give themselves. És Isten nagyon kitartó és nagy a kegyelme, sokszor utánunk jön. And uh, God endures and he comes after us very often. Hogyha mi őt követjük, az ő akaratát tesszük, átformál minket teljesen. And when we do His will, He uh, changes us. Hogyha őrá figyelünk, a szemünk rajta van, meg, megdöbbentő dolgokat tesz bennünk és rajtunk keresztül. When our eyes are on Him, He does uh, great things in us and through us. Utólag sose bánom egyik nehézséget sem, amikor azt döntöttem el, hogy, vagy úgy döntöttem, hogy bízom Istenben. Uh, I never regret uh, any hardships uh, when I trusted in God. Nem mondta nekem Isten, hogy milyen halálom lesz. God didn't tell me how will I die. Még azt sem mondja el hogy milyen lesz a holnap. Sometimes he doesn't even tell what tomorrow will be like. De Istent követem. But I follow God. Az ő, ő az én pásztorom. And he is my shepherd. És ahogy Dávid mondta, hogy nem szűkölködöm. And as David said, said that I do not uh, uh, lack. Mindenem megvan, amire szükségem van. I have everything I need. Hogyha elvesznek tőlem dolgokat, ami világi, még akkor is mindenem megvan, mert van Jézusom. If they take uh, worldly things from me, uh, still I have everything because I have Jesus. Azt mondta uh, a, a, Gerard, hogy múltkor szombaton a, a Kosdon az mennyről volt szó arról, hogy mennyi állampolgárok vagyunk, hogy oda vár minket Isten. Jared told me that uh, on the Bible study in Coach, they were talking about us being a uh, heavenly citizens. Egészen más, amikor a mennynek élünk. And it is different when we live for heaven. Nem a magunk kicsinyes terveit akarjuk megvalósítani itt az életben. And we don't want to accomplish our own plans. Hanem azt tesszük, ami neki tetszik. But we do what he wants us to do. Amikor fiatalok vagyunk, vágyunk arra, hogy azt tegyük, amit akarunk. When we are young, we want to do uh, what we like. De a lelki érettség az, amikor azt tesszük, amit ő akar. But spiritual maturity is when we do what he wants. Imádkozzunk. Let's pray. Lága mennyi atyán, köszönjük a János evangéliumát. Dear Heavenly Father, thank you for the Gospel of John. Isten, te látod a mi életünket, látod a mi szívünket. And God, you see our hearts and our lives. Még oly sok minden nem értünk rólad. And we don't understand many things about you. Isten szükségünk van rá, hogy továbbra is taníts minket, vonjál minket magadhoz, és hívjál minket, hogy kövessünk téged. God, we need you to teach us and draw us closer to you and lead us. És Uram, arra az az imánk, hogy ha van bennünk Péteri természet, ami így lázad és önigazult, Uram, akkor azt vedd ki belőlünk. And Lord, we pray that if we have a Peter attitude in us. May you take it away. Köszönjük, hogy türelmes vagy a bennünk levő Péterrel is. Thank you that you are patient with the Peter in us. És annyira szeretsz minket, Uram. And you love, you love us so much. Vigyél minket tovább, Uram. May you take us uh, further. Uram, hadd kövessünk téged, és hadd legyen a szemünk te rajtad. May we follow you, and may our eyes would be on you. És Uram, amikor a szemünket levesszük rólad, emlékeztes, hogy az igéd által, Uram, hogy ki vagy Te. And when we take our eyes off you, may you remind us by your word who you are. És hadd legyen bennünk valódi megtérés. May we have true repentance then. A Te nevedben imádkoztunk, Jézus. In your name we pray, Jesus. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you.